Ah. Vai, vai! Vai, vai! Purerê, purerê, purerê, vai! Vai! Ela sai da casa do seu pai, vai pro baile já muda de vida. Ela sai da casa do seu pai, arruma o cara aí muda de vida. A piranha quer ir pro matone, a piranha quer ir pro Elipa, a piranha 17, A piranha e polipa. Vai pro baile, sai de casa. A piranha e polipa. Vai pro baile, sai de casa. A piranha e polipa. Vai pro baile, sai do quarto. A piranha e polipa. Vai pro baile, sai de casa. A piranha e polipa. A piranha é baile de favela. A piranha é baile de rua. A piranha joga a bunda pra baixo. A piranha joga a bunda. A piranha joga a bunda. Vai piranha, joga a bunda. Vai piranha, joga a bunda puta, vai pra piranha, pega a puta, a piranha e pra Marcona, a piranha e pro Elipo. Sai da casa do seu pai mais velho, vai arrumar um marido, muda de vida, arruma um marido, muda de vida, arruma um marido, vai, vai. A piranha e pro Marcona, a piranha e pro Elipo, a piranha e pra 17, a piranha e pro Elipo, a piranha cê tá a piranha senta na pica, a piranha tá a piranha senta na pica. Ritmado, pra tocar em todas as favelas, ah, para as safada, que no baile se revela, tá? Movimenta, cai, movimenta, vai, movimenta, cai de pé na bota, sossega, ah, fica de quatro com pau te pega, sossega, vai, o piranha desce de pé na bota, sossega, ah, fica de quatro não pau tá te pega, sossega, tá, ah, o tá, piranha desce de pé na beta, sinago, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, sinago, ah ah ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, sinago, ah, ah, ah, ah, ah, a piranha que é baile de favela, a piranha que é baile de rua. A piranha joga a bunda pra baixo, a piranha joga a bunda, a piranha joga a bunda, vai piranha, joga a bunda, vai piranha, joga a bunda, vai, vai piranha, joga a bunda. Ritmado por ele. Ela sai da casa do seu pai, vai pro baile já muda de vida. Ela sai da casa do seu pai, arruma o cara e muda de vida. A piranha quer ir pro Macone, a piranha quer ir pro Elipa. A piranha quer 17, a piranha quer ir pro Elipa. Vai pro baile, sai de casa, a piranha quer ir pro Elipa. Vai pro baile, sai de casa, a piranha quer ir pro Elipa pro baile, sai do quarto, a piranha caiu pro ele, Vai pro baile, sai de casa.